We want to continue with the believer's blessings in relation to that which is of the Lord Jesus Christ. Chcielibyśmy kontynuować e, mówiąc o błogosławieństwach, które mamy jako wierzący w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa. There are six things in that is true of Christ, that is true of the believer jest sześć rzeczy, które są prawdziwe zarówno w stosunku do Pana Jezusa, jak i do nas wierzących. We looked at the first one. We are born of God. Patrzmy na pierwsze. Jesteśmy zrodzeni na nowo. As he was born of God. Jesteśmy zrodzeni z Boga, tak jak on był zrodzony z Boga. He was in dwelt by the spirit of God. On w nim zamieszkiwał duch Boży. From the womb. Od łona matki. Okay? In John's gospel Ewangelii Jana. And chapter 3. W rozdziale trzecim. And verse 34. Wiersz 34. Czytamy, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. From his mother's womb. Od łona swojej matki. He was indwelt by the Spirit of God. Był zamieszkiwany przez Ducha Bożego. For us, John's Gospel, chapter 14. Dla nas y, obowiązuje miejsce z Jana 14. And verse 17, the last clause. Wiersz 17. Y, ostatnie zdanie. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. He, it is said of the Lord Jesus. Jest powiedziane o Panu Jezusie that he did these miracles by the power of the Spirit of God. Że czynił te wszystkie cuda w mocy Ducha Bożego. He says, if I by the finger of the Spirit of God has done these things. I on mówi, jeśli ja przez palec Ducha Bożego uczyniłem te rzeczy. His life was saturated, hmm. controlled controlled by the Spirit of God. Życie Pana Jezusa było kontrolowane przez Ducha Bożego. The believer also is indwelt. Również wierzący jest zamieszkiwany. And I believe I this need to come home to me personally. It needs to come home to my heart. To musi się jakby zadomowić w moim sercu. A divine person is always with me. Że boska osoba jest zawsze ze mną. I can never be alone. Nigdy nie mogę być sam. I go away. Ja odchodzę. And if I go away, I'll send another comforter that shall be with you. Pan powiedział, ja odchodzę, a kiedy odejdę, przyślę do was pocieszyciela, aby He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkał z wami i będzie w was. And that is true of every believer right now. I to jest prawdą odnośnie każdego wierzącego teraz. It is said of Christ. Powiedziane jest o Chrystusie. He was sealed by the Spirit. Że był namaszczony czy zapieczętowany Duchem Świętym. We turn to John's Gospel. Ewangelii Jana czytamy. And chapter Chapter 3. Ewangelia Jana, rozdział 3. That's not the verse. Oh, chapter 6, sorry, and verse 27. Przepraszam, e, rozdział 6, wiersz 27. Zabiegajcie, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. No, it is said of the Lord Jesus. Tak więc jest powiedziane o Panu Jezusie, On the banks of the Jordan. że na brzegach Jordanu God said, Thou art my beloved son in whom I am well pleased. Nad brzegiem Jordanu Bóg powiedział: Ten jest syn mój umiłowany, którym znalazłem upodobanie. The spirit of God came upon him. Duch Święty stąpił na niego. God sealed him. Bóg go zapieczętował. You are mine. Jesteś mój. You are here for my delight. Jesteś tu dla mojego upodobania. And what a delight he was to the father's heart. Jakimż upodobaniem on był dla serca ojca. That he always did those, did those things that pleased the father. Że on zawsze czynił te rzeczy, które zadowalały ojca. He said, Father, not my will, but thy will be done. On powiedział, Ojcze, nie moja, ale twoja wola niech jest. stanie. Father, glorified thee on the earth. Ojcze, Ojcze, ja uwielbiłem ciebie na ziemi. He was sealed. On był zapieczętowany. And a sealing means You are my property. Zapieczętowanie oznacza, że ty jesteś moją własnością. This is authentic, it's real. To jest bardzo autentyczne. It's like an official document. To jest jakby oficjalny dokument. It's like a birth certificate. To jakby akt urodzenia. That's saying yes you are who you are. Który mówi jesteś tym kim jesteś. That's what God says about us. To jest to, co Bóg mówi o nas. Ephesians chapter 1. Efezjan rozdział pierwszy. And verse 14. Wiersz 14. Verse 13, sorry. 13. Only 13? Uh, yeah, 13. Efezjan 1, 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 2 Corinthians chapter 1. 2 Koryntian rozdział 1. Verse 21, 22. Wiersze 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie jest na... Który, wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. You are sealed by the Spirit of God. Jesteś, czy jesteście zapieczętowani Not tak only born of the Spirit, nie tylko narodzony z Ducha Not only dwelt by the Spirit, nie tylko zamieszkiwany przez Ducha Świętego, but sealed by the Spirit. ale i zapieczętowany Duchem. We belong to God. Należymy do Boga. We are His. Jesteśmy Jego. Bought with the price. Kupieni y, przez y, za, za cenę. Sealed with the Spirit of God. Zapieczętowani Duchem Bożym. In other words, four things In... comes to light in sealing. Innymi słowy, ujawniają nam się tu cztery rzeczy związane z It zapieczętowaniem. You are God's property. To oznacza, jesteś własnością Bożą. Number two. Druga rzecz. I am going to back my product. I am going to stand behind the value of my product. Of my what? Value. Of my what? Product. Product. A, czyli to zapieczętowanie oznacza, że ja jakby poświadczam co do wartości tego produktu, który zapieczętowuję. And God is saying to us. I Bóg mówi do nas. I'll use the illustration. U użyję ilustracji. Coca-Cola. Coca-Cola. This says this is the real thing. This is, this is the real thing. Coca-Cola Coca-Cola Na Coca-Coli jest napisane, że to jest ta prawdziwa rzecz. That's not true. To nieprawda. We are the real thing. My jesteśmy tą prawdziwą rzeczą. Sealed by God zapieczętowani przez Boga. And God says, I want to give you an official document. I Bóg mówi, chcę wam dać oficjalny dokument. I went to Jamaica two weeks ago. Two weeks ago, about a week ago. Około tydzień temu byłem na Jamajce. Two weeks ago. Yeah. Dwa, dwa tygodnie temu. And I get to the immigration department. I przyszedłem tam do urzędu imigracji celnego. He said, where are you going? I pytają mnie, dokąd, dokąd jedziesz? I says, I'm going to such and such a place. I powiedziałem, jadę do takiego a takiego miejsca. Do you have a number on the street? Czy masz numer ulicy? I said, I, this all I, the address I got. Pokazałem, tylko taki adres mam. Well, so we cannot let you in Jamaica. I powiedzieli mu, no, więc nie możemy ciebie wpuścić do Jamajki. He said, well, call your friend. Powiedzieli, zadzwoń do swojego przyjaciela calling him. Zadzwoniłem do niego. The immigration officer said to me. Ten im, oficer imigracyjny powiedział do mnie. Do you know Milton Rowe? Czy znasz jakiegoś tam Miltona? I says yes. Powiedział tak. He says okay. And he stamped my passport. Powiedział ok i przybił pieczątkę. I says how do you know I know? Milton Rowe. Spytałem się go, skąd ty wiesz, że ja znam tego człowieka? He says, we know everything. Powiedzieli, my wiemy wszystko. But by the stamp, it gave me access into Jamaica. Ale przez tą pieczątkę właśnie on dał mi wstęp do Jamajki. God has stamped us. A Bóg nas zapieczętował. And the same blessing of that stamp, of that seal i to samo błogosławieństwo tej pieczęci give us entrance into all that God has given to us. daje nam wstęp do wszystkiego, co Bóg nam dał. You are blessed. Jesteście błogosławieni. But not only so. Ale nie tylko to. Luke chapter 4. Łukasz, rozdział 4. And verse 18. Wiersz 18. Łukasza 4, 18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przyjrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Acts chapter 10. Dzieje, rozdział 10. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje 10:38 o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. No, we see that the Lord Jesus was anointed. Widzimy teraz, że Pan Jezus był namaszczony. The Lord Jesus, God says, He has anointed me, the Spirit of God, to preach the gospel. Bóg powiedział, że namaścił go duchem Pana Jezusa, duchem świętym, aby e, głosił Ewangelię. Peter in the book of Acts. Piotr e, w dziejach apostolskich. How God had anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. Mówi o tym, jak Bóg namaścił Pana Jezusa Duchem Świętym i mocą. No, there is a difference here, saints. Jest tu mała różnica, święci. The anointing is upon Namaszczenie to jest jakby na kogoś. It's different from the indwelling. Jest inne od zamieszkiwania w środku. The Lord said to them in chapter 1 of the book of Acts verse 8. The Lord. The Lord. Pan, Acts, pan, Acts chapter 1. Pan powiedział y, w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Verse Wiersz 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. No, the anointing is upon a person. Namaszczenie jest jakby na pewną osobę. First Corinthians. Pierwszy Koryntian. Sorry, second Corinthians. Przepraszam, drugi Koryntian. Chapter 1. Rozdział pierwszy. And verse 21. Wiersz 21. Drugi Koryntian 1, 21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. 1 John chapter 2. Pierwszy list Jana, rozdział 2. Verse 20 and 27. Wiersz 20 i 27. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko a to ma, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak Was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Every believer have been anointed. Każdy wierzący został namaszczony. It's not that if you want it, it's that the Spirit of God has come upon you, has anointed you. Tak, kiedy Duch Święty stąpił na ciebie, on cię namaścił. No, the anointing is for a purpose. To namaszczenie ma pewien cel. No, God anoints prophet, priests and kings. Bóg y, czytamy o namaszczeniu proroków, królów, królów i kapłanów. No, it is said of Basileo that God had given him the man who built the tabernacle. Who? Basileel. Basalel. Uh, yeah. Okay. God had also anointed him. Czytamy o Besalelu, który budował, zbudował świątynię, że Bóg go też namaścił. The anointing is because God has selected you for a specific work. To namaszczenie jest po to, ponieważ Bóg wybrał cię do jakiegoś konkretnego celu. So God equips the person a więc Bóg wyposaża pewną osobę. And selects the person. I wybiera pewną osobę. And give him all the ability to do the work. I daje mu całą zdolność, żeby wykonywał jakąś pracę. That is the anointing. To jest namaszczenie. You and I have been anointed for specific work. Ty i ja zostaliśmy namaszczeni do konkretnej pracy. What God has anointed you for, I don't know. Do czego Bóg ciebie namaścił, ja nie wiem. But something God has anointed every one of us in this room to do. Ale Bóg każdego z nas namaścił w tym pokoju do jakiejś pracy. And now he has equipped you in such a way that you didn't go to no school to learn what to do. I on wyposażył ciebie w taki sposób, że ty nie musiałeś iść do żadnej szkoły, żeby nauczyć się, co masz czynić. This ability and God has given you the ability and the strength to do what he has anointed you for. Bóg dał tobie zdolność i siłę, żeby czynić to, do czego cię namaścił. It will be, you, it's amazing. To jest wspaniała rzecz, niesamowita. There was a brother in our meeting. Był pewien brat w naszym zgromadzeniu. He was a carpenter. I był on cieślą. Never made high school. Nigdy nawet średniej szkoły nie ukończył. Never went to university. Nigdy nie, nie chodził na studia. What saints when you heard him expound the scriptures? Expound? not the scriptures. Ale święci, gdybyście go słyszeli, jak on otwierał pisma. One guy said to me, which Bible school he went to. Ktoś kiedyś mi się zapytał się mnie, do jakiej szkoły biblijnej on chodził. There was another brother. Był inny brat. He could have brought people to the meeting. On umiał przyprowadzać ludzi na zgromadzenia. He filled his van. On wypełniał swojego wana. Just gotten children to bring them. He brought the children to the meeting. Children. Yeah. On przyprowadzał dzieci, zabierał dzieci na zgromadzenie. There is there are sisters who can cook well. Są siostry, które umieją bardzo dobrze gotować. When you when you when you eat the meals, kiedy jemy taki posiłek, brzuch rośnie. Listen every one of us have been given something to do and God has anointed us for it. Posłuchajcie, każdemu z nas Bóg coś dał i Bóg nas namaścił do tego. It's amazing. To jest niesamowite. People are going to say, where did you get this ability from? Ludzie będą się pytać, skąd ty zdobyłeś taką umiejętność? It comes from God. Ona pochodzi od Boga. That's why they said of the Lord Jesus. To dlatego jest powiedziane o Panu. Where did this man get this power? Ludzie pytali, skąd on wziął tę moc? He spoke with authority and with power. Bo mówił z autorytetem i z mocą. He never went to none of the schools of the Jews. On nigdy nie chodził do żadnej szkoły żydowskiej. But the spirit of God was upon him. Ale Duch Boży był nad nim. When he came upon Peter and the apostles on też stępował the spirit. Yeah, the spirit. Ten Duch Święty też stąpił na Piotra i na apostołów. They said, these ignorant and unlearned men. Ludzie mówili o nich, to są e, ignoranci i nieuczeni ludzie. But they took note that they had been with Jesus. Ale oni wiedzieli, że byli z Panem Jezusem. They couldn't resist the power with which they spoke. Oni nie umieli przeciwstawić się tej mocy, z którą the oni power mówili of the Spirit of God. Mocy Ducha Bożego. When God anoint someone for a specific purpose, kiedy Bóg namaszcza kogoś do konkretnego celu, he gets the glory. To wtedy on się uwielbia. And the praise. He gets the glory and the on praise. otrzymuje chwałę i uwielbienie. So now I want to say this before I move on chcę teraz powiedzieć wam. The anointing it means Isaiah 42. Izajasz 42. Is a very good guide in relation to the subject. Ten rozdział jest bardzo dobrym przewodnikiem co do tego tematu. God said, behold My servant whom I uphold. Bóg powiedział, oto sługa mój, którego popieram. Mine elect in whom my soul delighted. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. So in verse, so he, the elect means he secures the person. Elect? Yeah, this. To wybranie, mój wybrany He selects the person. To znaczy, że on wybiera pewną. Then it says, I put my spirit upon him. Potem czytamy, że kładę na, nich, na niego mojego ducha. So the person is selected. Więc osoba, którą on wybiera, he is anointed by the spirit. Jest namaszczona duchem. And he shall bring forth judgment to the Gentiles. I, na, I on przyniesie prawo narodom. What he is going to do. Co on zrobi. So keep this in mind, brethren. Więc miejmy to na uwadze wierzący. Each of you każdy z was have been anointed by the spirit of God. Został namaszczony przez Ducha To do some work for God. Aby wykonywać jakąś pracę dla Boga. What it is? Co to jest? Ask him. Zapytajcie go. Lord, what will you have me to do? Panie, co chcesz, abym ja czynił? But not only anointed. Ale nie tylko namaszczeni. It tells us we are Luke chapter 4. Też jest o nas napisane w Łukasza 4 rozdziale. Verse 1. Wiersz pierwszy. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. And Ephesians chapter 5. I Efezjan rozdział 5. And verse 18. Wiersz 18. I nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. No, since this is conditional. Wierzący, to jest y, warunkowe. To be filled with the Spirit. Aby być napełnionym Duchem Świętym. You find in the book of Acts. Znajdujemy w dziejach apostolskich. That every time the disciples were filled with the Spirit. Że za każdym razem, kiedy uczniowie byli wypełnieni Duchem. They were going to do some exploit for God. Some work for God. To oni wtedy mieli czynić jakieś dzieło dla Boga. And they were filled with the Spirit and they spoke with boldness. I byli wypełnieni duchem i mówili z odwagą. It says that they prayed and the place the Spirit of God filled the place and they were filled with the Spirit. Czytamy, że modlili się i Duch Święty wypełnił to miejsce i oni zostali napełnieni duchem. When we got saved, kiedy nawróciliśmy, zostaliśmy We got zbawieni. all the Spirit. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha. But the Spirit didn't get all of us. Ale Duch nie otrzymał wszystkich nas. In other words, Innymi słowy, there's a room in the back there. jest tam z tyłu pokój. There's a room here. Jest pokój tutaj. And there's a room next door. Jest pokój. This is how we work. W taki sposób my działamy. We tell the Spirit. Mówimy Duchowi. You stay over there. Ty zostań tam w drugim pokoju. And then we said, after a little while, a po chwili, a couple years after, może za parę lat, we give him that room there. Damy tam ten z tyłu pokój. And the spirit of God have to fight. I wtedy Duch Boży musi walczyć. Or work really. Albo pracować właśnie. To get this room. Aby zdobyć ten pokój. So he could fill the place. Aby mógł napełnić to miejsce. It is very difficult for us to surrender jest bardzo trudno nam coś oddać, poddać się. To surrender to the Spirit. Aby poddać się Duchowi. I want to control your life. On chce kontrolować nasze życie. I want to fill you. On mówi jakby, ja chcę napełnić no. Ciebie. A my mówimy, nie. Present your body as a living sacrifice czytamy, że mamy e, przedstawiać nasze ciała jako żywa ofiara. Which is your reasonable service. Który to jest waszą duchową służbą. And says not to be conformed to this world. Czytamy, żeby nie upodabniać się do tego świata. But be transformed. Ale być przemienionym. By the renewing of your mind. Przez odnowienie umysłu. That you may know the perfect will of God. To jest ta perfekcyjna wola Boża. Abyśmy ją poznali. Roman to Roman Abyśmy poznali doskonałą wolę Bożą. Rzyman 12, Rzymian 12, 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I have seen where people are controlled by wine. Widziałem ludzi, którzy byli kontrolowani przez wino. I was telling someone at another place that where Karen comes from, Karen Gaba. Where, where Sister Gaba comes from, his wife. First part of the sentence. Uh, I was telling some others. Yeah, you could leave that though. Okay. Uh, yeah, yeah. in Emden, north of Germany. W miejscowości Emden y, w Niemczech, skąd pochodzi siostra Karen. I saw a drunken man. Widziałem upi, upitego człowieka. He was he had a bike. On miał rower. And he was trying to cross the street. I próbował przekroczyć ulicę. And he was rocking the bike. I kołysał się na tym rowerze. And he couldn't cross the street. I nie potrafił przekroczyć ulicy. He was drunk. Był pijany. But what was amazing? Ale co było zdumiewające? He, would, he didn't fall. On się nie przewracał. The bike just kept him up. Ten rower go podtrzymywał. Listen, saints. The Spirit of God wants to fill me, to control me Duch Święty chce wypełnić mnie, aby mną kontrolować. Be not drunk with wine. Nie, nie upijajcie się winem. But be filled with the Spirit. Ale bądźcie napełnieni duchem. One chap was up on the roof. Pewien chłopak był na dachu. He was doing a roof job, putting on the tar paper. On tam wykonywał jakąś pracę z dachem. And he's up there drunk. I był tam pijany. So the guy brought the felt and the tar for him to bring up on the roof. The, the, yeah. I ktoś mu przyniósł smołę, żeby tam mógł z pracować. And he said to him, drop the rope. I powiedział, krzyknął do niego, rzuć mi linę. He took up the whole rope and dropped it off. Wziął całą linę i zrzucił mu całą na dół. He meant drop one end and hold the other end. Człowiek na dole miał na myśli, żeby tylko jeden koniec rzucił, a drugi trzymał. So what's wrong with you? drunk? I się go spytał, co z tobą jest nie tak? Czy jesteś pijany? Saints, it's amazing what a drunken person will do. E, święci, jest to zdumiewające, co pijana osoba może zrobić. In St. Kitts. St. Kitts. One chap came from the United States of America. Pewien chłopak przyjechał z Stanów Zjednoczonych. Drunk. Pijany. Run into a gentleman's car i wjechał w samochód innego człowieka. Cut off his two legs. Odciął mu dwie nogi. So we go to the prison every Wednesday. My chodzimy w każdą środę do więzienia. And I said to him, What are you doing here? I powiedziałem do niego, co ty tu robisz? You see, he's a, a white man, you see? Widzimy tam białego człowieka. So I says, what you doing here? I się go spytałem, co tam robisz? Co tu he robisz? Said, I kill a preacher. On powiedział, zabiłem y, kaznodzieję. So I asked him, how oh, you killed the preacher? Zapytam go, jak, jak to zabiłeś He said, I was drunk and I run into his car. Powiedział, byłem pijany i wjechałem w jego auto. Control, he said, I was controlled by alcohol. On był kontrolowany przez alkohol. Since if we are under the control of the Spirit of God, święci, jeśli jesteśmy pod kontrolą Ducha Świętego, przyniesiemy bardzo wiele chwały Bogu. He will give me help to handle my job. On pomoże mi w mojej pracy, He will give me help to handle my my children, On pomoże mi w y, wychowaniu dzieci, my chores at my work at home, w moich obowiązkach w domu and life. i w życiu. The Spirit of God wants to live the Christian life through me. Duch Boży chce jakby żyć tym życiem Bożym przeze mnie. I will say this, you cannot live the Christian life. Powiem tak, nie możecie opuścić tego życia chrześcijańskiego. It's the life of Christ. To jest życie Chrystusa. But all he needs is a surrendered vessel. Ale wszystko, co musicie zrobić, to And he will, poddać się. And he will live that life to us. I On za nas będzie jakby żył tym życiem. We also, we looked at before the leading of the Spirit. Let's read it. Przeczytajmy jedno miejsce. Luke's Gospel, chapter 4. Mm, Łukasz, czwarty rozdział. Verse, Verse 1. Wiersz pierwszy. Łukasza 4.1. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Romans chapter 8. Rzymian rozdział 8. And verse 14. Wiersz 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. You read? Okay. Now, in the book of Ephesians chapter 1 w do Efezjan, rozdział pierwszy. God has marked us off for blessing. God has what? Chapter 3 and 4. Read um, verse. verse 5. Chapter 1, verse 5. Wiersz 5, Efezjan 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodabania woli swojej. No, God has marked us off and predestinated us for sonship. Bóg nas przeznaczył i, i jakby mm, wyznaczył wcześniej nas do synostwa. If Galatians chapter 4. Galacjan rozdział 4. For 6 and 7. Wiersze 6 i 7. Of 5, 6 and 7. 5 do 7 wiersza. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, że to Bóg zesłał ducha swego Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Romans chapter 8. Rzymian rozdział 8. And verse 29. Wiersz 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego a on, żeby był pierwotnym pośród wielu braci. Wiersz 32. Verse 30. 30. 32? No, just 30. Okay. Wiersz 30. Mm, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. No, sonship. Synostwo. God has sent the spirit of his son into our hearts. Bóg zesłał Ducha swego Syna do naszych serc. That we should cry Abba Father. Abyśmy wołali Abba Ojcze. Then he says if we are sons. I dalej mówi, jeśli jesteśmy synami, then we are heir of God and joint heirs with Christ. Wtedy jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. What is sonship? Co to jest synostwo? Sonship is not having a son. Synostwo to nie jest posiadanie syna. Sonship is a place of position, a place of dignity and a place of honor. E, synostwo to jest miejsce pewnej pozycji, pewnego honoru i, i godności. If I want to understand my position, jeśli chcę zrozumieć moją pozycję, then I look at the son. To patrzę na syna. So God has purposed to conform us to the image of his son. Bóg przeznaczył, żeby upodobnić nas do, sy, do obrazu swego Syna. And sonship is for God's delight. A synostwo jest dla upodobania Bożego. Thou art my son. Ty jesteś moim synem. This day have I begotten thee. W tym dniu cię zrodziłem. Thou art my beloved son, in whom I found all my delight. Jesteś moim umiłowanym synem, w którym znalazłem upodobanie. And I, I, I tell you. I powiem wam. Young men. Młodzieńcy. By when you are a son, kiedy stajecie się synem, that is obedient. To jest posłuszeństwo. And bring pleasure to your father. A, to jest, aby być posłusznym i przynosić <laughs> E, zadowolenie ojcu. You will get anything. Dostaniecie cokolwiek. Say, what do you want? Powiedz, co chcesz? Because the joy you bring to your father's heart. Ponieważ przynosisz radość sercu ojca. Sisters too. Siostry tak samo. God is saying. Bóg mówi. What a delight it is. Cóż to za e... to look down on my son Cóż za upodobanie mam w tym, kiedy patrzę na dół na mojego syna. And seeing him. I widzę jego. What I desire to see in man. Widzę w nim to, co chcę widzieć w człowieku. No, the spirit of God. Duch Boży. Is in us. Jest w nas. To produce that which bring delights to the Father. Aby stworzyć, wywołać w nas to, co przynosi upodobanie Ojcu. As many are led by the Spirit. Wiele As many as are led by the Spirit, tych, którzy Duch Boży prowadzi, są nazwani dziećmi Bożymi. So it's the Spirit's delight. Więc to jest upodobanie Ducha. To show aby pokazywać in our lives, w naszym życiu what the Father desires. to, co pragnie Bóg, Ojciec. You know one of the joys of a parent? Jedną z radości rodzica is to see a child get up in the morning and reading the scriptures. Jest to, kiedy widzi, że jego dziecko rano wstaje i czyta Biblię. You don't have to say to her or oh, him. Read, read the Bible. Kiedy nie musisz mówić do niego, no czytaj Biblię. But to just see them reading it. Ale tylko kiedy widzimy, że oni ją czytają. What a delight! Cóż za to jest rozkosz dla nas. But then to see them kneeling on their knees. A potem, kiedy widzimy, że klęczą na kolanach i modlą się and saying, oh God, bless mom, bless dad. i modlą się, o Boże, błogosław mamę i tatę. It does something good for the heart. To coś wywołuje w naszym sercu, coś miłego. Or oh, to say at the age of 12 kiedy mówi w wieku 12 lat, I must be about my father's business. że muszę być w tym, wokół tego, co jest mojego ojca. Albo móc być w stanie powiedzieć, czy nie zawsze to, co się podoba ojcu. albo być w stanie powiedzieć, nie moja wola, ale ojca wola. Then as you look back on life, kiedy patrzysz z tyłu na to, Father, glorify thee on the earth. kiedy do tyłu na życie, mówi That is sonship. Ojcze, uwielbiłem Cię. I know. To jest synostwo. The Spirit of God wants to reproduce that in my life. Duch Boży chce to wywołać, to uwidocznić w naszym życiu. What is true of Christ To, co jest prawdą o is true of the believer. jest to też prawdą Because of the Spirit of God. ponieważ z, powodu Ducha Bożego. No. how much time I have? much we need. This is a midnight service. you can prolong. Okay. No. We want to run through very quickly. Chcemy jeszcze bardzo szybko przelecieć. The Spirit of God. Nad tematem Ducha Bożego. As the earnest. As Ephesians chapter 1. E, jest to napisane w Efezjan pierwszym rozdziale. Ephesians chapter 1 and verse 14. Wiersz 14, jako rękojmia, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. 2 Corinthians. Drugi Koryntian. Chapter 1. Rozdział pierwszy. And verse 22. Wiersz 22 który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Chapter 5. Rozdział 5. Verse 5. Rozdział, e, rozdział 5, wiersz 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił jest Bóg, który nam też dał jako rękojmy ducha. He is the earnest on jest tą rękojmią. He is like the guarantor. On jest gwarantem. That we will be brought to glory. Że będziemy przyprowadzeni do chwały. By having him, przez to, że mamy jego, all the blessings are secured. Wszystkie błogosławieństwa są zabezpieczone. He is like he brings a present enjoyment of that which I shall enjoy fully in the day to come. On, he brings a present enjoyment. On przynosi nam obecnie e, radość z tego. Of that which shall be ultimately enjoyed. Z tego, co ostatecznie kiedyś w przyszłości z tego będziemy się cieszyć. So I can enjoy now. Więc mogę się teraz tym cieszyć. And more fully in the day to come. A jeszcze bardziej w przyszłości. So now he is like in the book of Numbers, chapter 14, więc, chapter 13. Więc teraz on jest tak jakby w, w czwartej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział. When the spies went in and brought back the grapes of Escol. Kiedy ci szpiedzy poszli do, do kraju i przynieśli te, te, te winogrona. They came back with a testimony. Przyszli ze świadectwem. Yes, the land is flowing with milk and honey. Tak, ten kraj opływa w mleko i w And these are some of the fruits of the land. A to są niektóre z owoców tego kraju. Well, the spirit of God has come from heaven. Duch Boży przyszedł z niebios. To tell us about his glory there. Aby opowiedzieć o jego chwale tam w niebie. And he given us a foretaste of that which shall be ours. I dał nam jakby przedsmak tego, co kiedyś będzie A present enjoyment. Teraz możemy obecnie się tym cieszyć. Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? When he has come, kiedy on przyszedł, to cheer your heart, aby uszczęśliwić albo rozradować nasze serce. And to let you know, i dać wam do zrozumienia to, These are the fruits of heaven. że to są, pokazać wam, że to są te owoce niebios. Today I had some big grapes. I had some grapes. Dzisiaj jadłem y, winogrona też at um, Peter's house. W domu Piotra. And also at the other house. What the house was? I też u innych wierzących. Yeah, yeah, two houses we had. W dwóch domach jadłem winogrona. I had some grapes from the land. Miałem winogrona tego kraju. But it was just some. Ale to były tylko niektóre. It wasn't all. To nie były wszystkie. Just a bowl. Tylko kiść But it came from some place. Ale one pochodziły z pewnego miejsca. I am sure the field from where it come had much more than what was there. Jestem pewny, że pole, z którego pochodziły te winogrona, miały dużo, dużo więcej owoców. So God sent the Spirit of God. Więc Bóg zesłał Ducha Bożego. As the earnest. Jako rękojmia. To give you a present enjoyment. Aby dać nam teraz obecną radość. Of that which shall be ours in the day to come z tego, co będziemy kiedy, z czego będziemy się But then in verse chapter ale w rozdziale drugim and verse 18 Ephesians z listu do Efezjan rozdział drugi verse, verse 18 wiersz 18 Efezjan 2:18 albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu no he by this same spirit przez tego samego Ducha we have access unto the Father. mamy dostęp do Ojca. No, I could have asked at the home, Mógłbym zapytać w domu, where do you get these grapes from? skąd macie te winogrona? And he says, come and see. I by powiedzieli, chodź i zobacz. They will take me to the supermarket. Zabiorą mnie do supermarketu. And I ask the supermarket, Zapytam w supermarkecie, where did you get it from? skąd macie te winogrona? From the truck that brought it ciężarówki, które przywiozłem. Ask the truck driver. Zapytam kierowcy ciężarówki. Where did you get this? Skąd masz te winogrona? From a factory over there. Z fabryki tam. But then they took me to the source. Ale potem zabiorą mnie w końcu do źródła. And show me how vast the fields are. Pokażą jak wielkie są to pola. This is what the spirit of God has done. To jest to, co sprawił Duch Święty. He has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła radości. The joy of the Lord is our strength. Sił, y, radość z Pana jest naszą siłą. In other words, Psalm 16 verse 11. Innymi słowy, czytamy w Psalmie 16. <coughs> Verse 11. Wiersz 11. Psalm 16, wiersz 11. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. In Thy presence w Twojej, e, is fullness of joy. W Twojej obecności jest pełnia radości. You are the Spirit of God Duch Boży wants to bring us to the source chce nas przyprowadzić do źródła of these blessings in which we have been brought. Tych błogosławieństw co do których jesteśmy przyprowadzeni. Since we have been blessed with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ Jesus. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. So he has come out at the earnest as the earnest więc on dał nam to męko imię as the guarantor jako gwarant of which shall be of that which shall be ours in the day to come. Tego co będzie nasze w przyszłości. But now he wants to bring us in spirit to the very source of it. Ale w obecnym czasie chce nas przyprowadzić do samego źródła tych błogosławieństw, do Ojca. Oh, I tell you. I was coming over the Atlantic. Powiem wam, leciałem nad Atlantykiem. And in front of me in front of me przede mną was a father and son. Był ojciec i syn. And they were discussing business. I oni dyskutowali o biznesie. Two Jews. Dwóch Żydów. And I was listening. A ja słuchałem. When we land in New York City. Kiedy wylądowaliśmy w Nowym Jorku. I said, you know, I I couldn't help but overheard your conversation. Powiedziałem im, posłuchajcie, nie mogłem nie słyszeć waszej rozmowy. I said I appreciated the dialogue that was going on between you and your son. Naprawdę doceniam wasz dialog, który mieliśmy pomiędzy, pomiędzy ojcem i synem. He was telling his father, I believe you're making a bad move. On mówił ojcu, ten syn, e, ojcze, ja myślę, że ty źle robisz. And the father was telling him, no, I want to do it this way because of a ojciec mówił, nie, bo ja chcę zrobić to tak i tak z powodu tego a tego. I said to him, powiedziałem mu, It was very commendable. Godne pochwały. It was, it was, to było bardzo godne it was pochwały. Wonderful. Yeah. Wspaniałe. He said to me, On mi powiedział, Son, synu, sometimes my son is right. Czasem mój syn ma rację. But I am always right. Ale ja jestem, ja zawsze mam rację. This is not here. Tego tu nie znajdujemy. The Father wants to put us right. Put us right? Uh, to, to bring us in, to enjoy what He has been enjoying. Duch chce nas wprowadzić do tego, co on sam, czego on sam, czym so on sam send, się cieszy. So he send the spirit. Więc on zesłał swojego ducha. To bring us in. aby nas wprowadzić. That we may enjoy what he's enjoying. Abyśmy mogli cieszyć się z tego, In z czym words, on się cieszy. The Father wants to share with us. Innymi słowy, Ojciec chce się z nami dzielić. What he has been enjoying. Czym on się cieszy. The fatted calf. A, Luke 15. Te, e, te tuczne ciele. Z Łukasza 15. Let's eat. Let's drink. Let's be merry. Zjedz, jedzmy to i pijmy i cieszmy się. And he's not talking about sin there. He's not talking about sin. I on nie mówi tutaj o grzesznych rzeczach. He's speaking about enjoyment. On mówi o, o radości, cieszeniu się. Chapter 2. Rozdział 2 Efezjan. And verse 21. Wiersz 21. Na którym, cała, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. No, he is, it says, there's a habitation for him. Czytamy tutaj, że jest mieszkanie dla niego. There's a house then. Jest dom. Where the people of God are gathered. Gdzie ludzie Boży, gdzie wierzący się zbierają. He is in the midst of us. On jest pośród nas. Now the house of God. Dom Boży. There is two aspects to the house of God. Widzimy dwa aspekty domu Bożego. One is for approach. For approaching God. Jeden aspekt to zbliżanie się do Boga. That is found in the book of Hebrews. To znajdujemy w Hebrajczyków. There is one for display. Jest też dla okazania czegoś. And that is found in 1 Timothy chapter 3 and verse 15. I to znajdujemy w 1 Tymoteusza 3:15. The boat is here. What is here? The, the two of them are here. A, te, dwie, te dwa aspekty znajdujemy tutaj. In verse 21 w wierszu 21 is for display widzimy okazanie czegoś. In verse 22 w wierszu 22 is for approach. Jest dla zbliża do zbliżania. That we may be near to God. Abyśmy byli blisko Boga. We are not far anymore. Nie jesteśmy już dalecy. We have been brought nigh. Zostaliśmy przyprowadzeni. So we are near to him. Że jesteś, także jesteśmy blisko so Niego. So it gives us a wonderful atmosphere. On daje nam tą wspaniałą atmosferę. Where God dwells. Gdzie mieszka Bóg. You know, uh, One brother said to me, Pewien brat powiedział do mnie, If your home have a wonderful atmosphere. Jeśli twój dom ma wspaniałą atmosferę. Boy, children look to head home from school or from work every day. Dzieci codziennie wracają do szkoły. But if that home is turbulent. E, dzieci chętnie wracają, a jeśli w tym domu są jakieś, nie, jakieś tarcia, there is some apprehension There is some. Jest, jest pewien dystans. But the Spirit of God Ale Duch Boży has formed the house uformował dom where he wants to feel at home there. i chce się tam czuć jak w domu. And we are the house A my jesteśmy tym domem for the habitation of the Spirit of God. dla mieszkania Ducha Bożego. Let's move fast. Posuńmy się dalej. Chapter 3 and verse 5. E, rozdział trzeci, wiersz piąty, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. The revelation of the heart of God. Objawienie serca Bożego. For Christ and the assembly. O Chrystusie i o zgromadzeniu. That is found in chapter 1. To znajdujemy w pierwszym rozdziale. In chapter 2 w rozdziale drugim is the revelation of the heart of God upon the objects of those in whom he, w rozdziale drugim znajdujemy objawienie co do serca Bożego in whom he finds his delight we, co do tego do, do tych ludzi, w których znajduje upodobanie. In other words, chapter 2 is Innymi słowy, drugi rozdział shows how God went about to work to bring those into the revelation of his heart. Pokazuje nam, jak, w jaki sposób Bóg działał, aby w tych ludziach e, aby objawić swoje serce ludziom. In chapter 3 w rozdziale trzecim is the revelation of the heart of God to men and angels. Widzimy objawienie serca Bożego ludziom i aniołom. Since when we kiedy my look at what God has done for us. patrzymy na to, co Bóg dla nas uczynił. And that in opened up by the apostles. I to zostało nam otworzone przez apostołów. This dispensation was hid in the counsels of God. Ta rzecz, ten okres był ukryty w, wcześniej w zamiarach Bożych. No, it's revealed. A teraz jest objawiony. It's no more secret. Już nie jest tajemnicą. That God is going to bring man to glory. Że Bóg przyprowadzi ludzi do chwały. That we are seated, we are quickened, we are raised and seated in the heavenlies in Christ Jesus. Jesteśmy ożywieni i wprowadzeni u usadzeni po prawicy Bożej. That we are bones of his bones. Jesteśmy kością z Jego kości. Flesh of his flesh. Ciałem z Jego ciała. We are the bride of Christ. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. These truths has been opened up by the apostles. Te, te prawdy zostały objawione przez apostołów. It tells us in First Corinthians chapter 2. W 1 Koryntian rozdziale drugim czytamy. Uh, verse, 2, verse 9 and 10 Oh, second. First Corinthians chapter 2. Oh yes, 9 and 10. Drugi, e, pierwszy Koryntian, rozdział drugi, wiersze 9 i 10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. God has made it known to us. Bóg nam to objawił. What he's going to do with us? Co on z nami zrobi? And what he's going to do with the world to come. I to, co uczyni z światem w przyszłości. We are blessed. Jesteśmy ubogosławieni. And the apostles opened this up to us. A apostołowie otworzyli to przed Chapter 4. Rozdział 4. And verse 3 to 5. Wiersze 3 do 5. 1 Koryntian 4, 3. Lecz co mnie, co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet jeśli ja siebie nie sądzę, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do czego się nie upoczuwam, lecz do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, którym nie sądzi jest Pan. Czy to nie sądźcie przed czasem, dopóki Może nie... Może chodziło o czwarty z Efezją. Ephesians. Ephesians. Efezjan, czwarty rozdział. Ephesians 4. 4 to 5. 5. Efezjan 4 to było <clears throat> wiersze 3 do 5. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. If in chapter 1 and verse 14 jeśli w rozdziale pierwszym w wierszu 14. He wants to fill us with this joy. Czytamy o tym, że on nas chce napełnić tą radością. This present enjoyment of that which is to come. Tą obecną radością z tego, co kiedyś nastanie. We can enjoy now and ultimately in a day to come. Możemy się z tego cieszyć teraz i kiedyś w przyszłości. Well, he has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła tego, tej radości. And he's saying in this house where he dwells. I on mówi, mówi He is. The scripture is teaching the house in which the Spirit of God dwells. I Pismo nas uczy, że dom, w którym mieszka Duch Boży, joy should be there. Tam powinna być radość. Because the joy of the Lord should fill the house. Ponieważ radość pańska powinna wypełniać ten dom. Psalm 42. To czytamy w Psalmie 42. verse 4. Wiersz czwarty. 42 verse 4. Psalm 42 4. To jest piąty wiersz u nas, 42,5. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. See, he went with the voice of joy and with the multitude that kept holy days. Chodził wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. What a joy to be with God's people. Cóż to za radość być z dziećmi Bożymi. The house should be a house of joy. Ten dom powinien być domem radości. But saints, ale święci, the apostle has opened up for us in chapter 3 and verse 5 w wierszu 5 trzeciego rozdziału apostoł otworzył nam How my joy can be greatly enhanced. Jak moja radość może być jeszcze wzmocniona. As I feast upon the things that God has given me now to enjoy. Kiedy jakby rozkoszuję się tymi rzeczami, które Bóg teraz mi dał. But in chapter 4 a w rozdziale czwartym There are things that want to rob us of that joy. Czytamy o rzeczach, które chcą nas obrabować z tej radości. So he says, listen, więc mówi nam, posłuchajcie. Remember this. Pamiętajcie o tym. In chapter 2 verse 14. Wiersz, w wierszu 14 drugiego rozdziału. We are one. Jesteśmy jednym. In chapter 2 verse 15. W 15 wierszu drugiego. We are one new man. Jesteśmy jednym nowym człowiekiem. In chapter 2 verse 16. W 16 wierszu. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. In verse 18. W wierszu 18. We have access unto God by one spirit. Mamy dostęp do ducha przez jednego In verse 19. Boga, we are fellow citizens. We are together citizens. Verse which? Verse 19. Wierszu 19. W wierszu 19 jesteśmy współobywatelami. We are built up together a temple for God. Razem tworzymy świątynię Bożą. We are also the house of God. Jesteśmy też domem Bożym. Hey, saints, all of us together, you Wszyscy razem wierzący tutaj. You cannot get rid of me. Nie możecie się mnie pozbyć. And I cannot get rid of you. A ja nie mogę pozbyć się was. We are one. Jesteśmy jedno. The Spirit of God has done so. Duch Boże tak sprawił. But you see, he says, some things are going to come to try to rob us of our joy. Ale apostoł mówi, przyjdą pewne rzeczy, które będą chciały was obrabować. And he tells us, use diligence. I on mówi, bądźcie... Meekness, lowliness być, bądźcie łagodni, pokorni. Let us keep the unity of the spirit and the united bond of peace. Utrzymujmy jedność ducha spójnie i pokoju. In chapter 4 and verse 30. W wierszu czwartym, w rozdziale czwartym, wierszu 30 czytamy Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nothing stops joy like grieving the spirit of God. Nic tak nie powstrzymuje radości jak zasmucanie ducha Bożego. In other words, innymi słowy, let the joy flow. Niech e, pozwólmy radości płynąć. Make room that the spirit of God may flood us with this joy of the Lord, which is our strength. Zróbmy miejsce na to, aby duch zalał nas tą radością, która jest naszą siłą chapter 5, verse 18. Rozdział 5, wiersz 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. The, the songwriter says, I want joy. The songwriter. E, I want song. joy. Pewien y pisarz pieśni powiedział, chcę radości. Wonderful joy. Wspaniałej radości. Coming from heaven above. która stępuje z nieba. I want the joy of the Lord. Chcę radości Pana. And the Spirit's desire i pragnieniem Ducha is to fill me with this joy. jest wypełniać mnie tą radością. I don't want anything in my life to grieve the Spirit that this joy will not flow nie chcę, aby cokolwiek zasmucało mnie, zasmucało ducha, aby ta radość nie płynęła. David in Psalm 51 w Psalmie 51 He said, I feel like a broken vessel. David mówi, czuję się jak złamane naczynie. And he the Lord, restore unto me the joy of my salvation. I mówi do Pana, przywróć mi radość ze zbawienia. David sinned. Dawid zgrzeszył. And his life was like a cup that had a hole. jego życie było jak taki kubek, który miał... All the joy ran out. Wszystkie, cała radość y, wypłynęła. And he says, I want that joy again. I on powiedział, ja znowu chcę tą radość. Grieving the Spirit of God. Zasmucanie Ducha Bożego. But then he says, a potem mówi, be filled with him. Bądźcie napełnieni Nim. And when you are filled with the Spirit, kiedy jesteśmy napełnieni and that joy is flowing, i ta radość płynie, it says you will sing. Jest napisane będziecie śpiewać. And make melody in your heart. I mm, nucić melodię w waszych sercach. Chapter 6. Rozdział 6. And verse 17. Wiersz 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże and verse 18. I 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. The only piece of the armor that is offensive is the sword. Jedyną częścią zbroi, która jest która służy do ataku, to jest miecz. You could imagine someone coming Możesz wyobrazić sobie kogoś, kto to rob you of the joy of the Lord, aby Ciebie obrabować z radości Pana, to give up that place. abyś opuścił to miejsce. I think it's, it's, it's found in the book of Judges. Wydaje mi się, że to znajdujemy w Księdze Sędziów. When the trees of the forest came and said to Mr. Vine, wtedy jakieś... E, Judges 9. Księga Sędziów 9 rozdział. Drzewo. Tak, historia No. Chapter 9. Chapter 9, I believe is chapter 9. No. Oh yes, verse 7. E, Sędziów 9, 7 czytamy. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł głos i zawołał na nich donośnie. Słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy Bóg i Bóg słuchać was będzie. Uh, verse 9. Verse 9. Lecz Oliwka rzekła do nich, dziewiąty wiersz, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą część się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Just verse 10. I dziesiąty, dziesiąty wiersz. Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego, Nurze, zostań Ty naszym królem. Verse 12. Dwunasty wiersz. Wtedy rzekły drzewa do winorośli, Nurze, zostań Ty naszym królem. Verse 8. 8. E, wiersz ósmy. Zeszły się drzewa, aby ustanowić nad sobą króla i rzekły do oliwki, bądź naszym królem. In other words, Innymi słowami, Jotan give this parable. Jotan daje tą przypowieść. And he said, the trees of the forest. I powiedział, drzewa leśne. Came. Zeszły się. To anoint a king over them. Aby ustanowić nad sobą króla. And they came to the olive tree. I przyszły do oliwki. And said, come reign over us. I powiedziały, panuj nad nami. The olive tree says. Oliwka powiedziała. Not me. Nie ja. Should I leave my place? Czy ja mam pozostawić swoje miejsce? And come and be promoted over you? I być i panować nad wami? I'm not coming. Nie, przycho nie przyjdę. Verse 10. Dziesiąty wiersz. The fig tree, they came to the fig tree. Przyszli do drzewa figowego. Reign over us. Panuj nad nami. And the fig tree said, I forsake my sweetness and my good fruit and go and be promoted over thee. A drzewo figowe mówi, czy mam zaniechać mojej słodyczy, mojego dobrego plonu, aby pójść, aby panować nad wami? Nad he, said, he said no. Powiedział, nie, nie pójdę. Then they came to the vine. Więc przyszli do winorośli. And the vine said unto them, should I leave my wine, which cheer God and man, and go and be promoted over thee? Ale winorość powiedziała, czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, aby pójść, aby bujać nad wami? This was like using the sword. To było jak używanie miecza. They came to the olive. Oni przyszli do oliwki. Say, come man, follow us. Powiedzieli, chodź, pójdź za, nam, za mną. He says, do you know I cause the face to shine and I anoint kings and priests and prophets? A Oliwka powiedziała, czy nie wiecie, że ja jestem używana do twarzy i też do namaszczania królów, kapłanów i proroków. I am not leaving my place. Ja nie opuszczę swojego miejsca. They went to Mr. Fig. Poszli do pana fi figowego. I am not coming. Ja nie pójdę. I will leave my sweetness. Come people. No sir. Czy mam pozostawić moją e, słodycz? Nie pójdę. And vine says, I'll not leave my joy. A winorość powiedziała, ja nie pozostawię swojej radości. Saints, at times we have to to defend. Święci są czasy, kiedy musimy się This bronić. joy that God has given to us. Bronić tej radości, którą Bóg nam dał. The earnest of the spirit. Rękojmia ducha. Don't let people rob you of, of your joy. Nie pozwólcie ludziom obrabować was, was waszej radości. Should I leave this place? Czy mam opuścić to miejsce? Where the joy of the Lord is. Gdzie jest radość Pana. And come follow you. I pójdę za wami. I am staying at the house of God. Zostaję w domu Bożym. But then he says, praying in the spirit. A potem czytamy, módlcie się w duchu. What maintains this joy, brethren? Co zawiera ta radość? It's prayer. Co, co zachowuje tą radość? As jest, we, to jest modlitwa. As we pray. Kiedy modlimy się. As we intercede. Kiedy wstawiamy as się. As we have that wonderful communion with the Father. Kiedy mamy tą wspaniałą społeczność z Ojcem. That joy is maintained. Ta radość jest zachowana. The joy of the Lord is your strength. Radość z Pana będzie waszą mocą. And the Spirit of God has come out. I Duch Święty przyszedł, to fill your heart with joy. aby wypełnić Twoje serce z radością. Radości, Unspeakable. Niewysłowioną. And full of glory. Pełną chwały. May God help us. Oby Bóg nas błogosławił. To look a bit. Abyśmy popatrzyli trochę at this wonderful ministry na tą wspaniałą służbę of the Spirit of God. Na Ducha, Ducha Bożego. Amen. Amen.